Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet kardeşlerim, imanla ilgili kayıtlarımıza devam ediyoruz. Samimi, sağlık bir imanın faydaları ve semerelerinden, getirilerinden 9 taneydi. Onuncusu, sağlık iman sahipleri için dünya hayatında ve ahiret hayatında müjdeler vardır. İman sahipler için dünya hayatında Allah'tan güven, huzur ve mutluluğun, iman nurunun, değerli, şerefli ve mutlu bir hayatın, yardımın, dünyada ve ahirette hayrın müjdesi vardır. Ahirette ise tertemiz ruhlar vücutlarından çıktığı andan itibaren onlar için müjdeler var. Melekler onlara Allah'ın rahmetini, ikramını, ihsanını ve rızasını müjdelerler. Cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabirlerinde, kıyamet arasatında meydanında, dehşet ve korkulan hakim olduğu yerlerde, nimet cennetine güven ve selamet içerisine girinceye kadar bu müjdeler devam eder gider. Orada onlara en son müjdeler verilir. Evet, bu orada ebediyen kalacakları celal ve ikram sahibi Rablerini görecekleri müjdesidir. Hem cennette ebedi kalacakları hem de Rablerini görecekleri müjdesidir. Bu hususta da Allahu Teala şöyle buyurmakta. Yunus suresi 62 ile 64. ayetler arasında Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun Ellezine amenu ve kanu yettekun Lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahireh La tebdile li kelimatillah Zalike huvel fevzul azim İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Onlar iman edip takvaya ermiş kimselerdir. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla bir değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Zümer suresi 17. ayette ise şöyle buyurmakta. Rabbimiz Tebarek ve Teala وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ Tağuta yani Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklara ibadet etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Bakara suresi 25. ayette ise ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat enne lehum cennetin tecri min tahtihel enhar buyurmakta Allahu Teala. Yani iman eden ve salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlerin onlara ait olduğuyla müjdele. Bakara suresi 155. ayette ise ve beşşeri sabirin buyuruyor Allahu Teala. Yani sabredenleri müjdele. Yunus suresi 2. ayette ve beşşeril lezine amenu enne lehum kademe sıdgın inde rabbihim buyuruyor Allahu Teala. İman edenlere Rableri katında kendileri için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele. İsra suresi 9. ayette ise İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akbama ve yübeşşirul mu'minîne ellezîne ya'melûne s-salihâti enne lehum ecran kebîrâ buyuruyor Allahu Teala. Mealen ise muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Salih amel işleyen, iyi davranışta bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Kur'an. Ali İmran suresi 171. ayette ise Allahu Teala Allah yolunu öldürenler hakkında şöyle buyurmakta. Yestebşirune bi ni'metin minallahi ve fadlin ve ennallah la yudî'u ecral mu'minîn. Şehitler Allah'tan gelen nimet ve fazilet ile ayrıca Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Tevbe suresi 21. ayette ise şöyle buyurmakta Allahu Teala Yübeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve radvanen ve cennatin lehum fiha naimun mukim. Rableri onlara kendi tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler olduğunu müjdeler.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 Korkmayın, üzülmeyin ve vaad olunduğunuz cennet ile müjdelenin derler. Evet kardeşlerim, sağlık iman sahibi, sahih, samimi iman sahibi, kimselerin dünya hayatında ve ahirette görecekleri fayda ve semerelerden 11.si olan her iki cihanda huzur ve güven içerisinde olan kimseler olmalarıdır. Çünkü onlar boyun eğen, itaat eden, Allah'ın dinine teslim olan ve kaderine razı olan kimselerdir. Bu sebeple onlar güvenlik, barış, huzur, saadet, rahatlık ve sükunet içerisinde olan kimselerdir. Onlar korkudan, üzüntüden, endişeden, gamdan, kederden, yalnızlıktan, ızdıraptan, bedbahlıktan ve azaptan yana insanların en uzak olanlarıdır. Ahiret yurdundan önce daha dünya hayatındayken bütün işleri hayır ve berekettir. Allahu Teala bu hususta şöyle buyurmakta. En'am suresi 81 ve 82. ayetlerde. فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer biliyorsan söyleyin bakalım. Bu iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman eden ve imanlarına da herhangi bir zulüm, şirk, haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar hidayet bulan doğru yol erenlerdir. Ali İmran suresi 126. ayette şöyle buyurmakta Allahu Teala ve ma ceallehullahu illa buşra lekum ve le tatmeinne gulubukum bih ve men nasru illa min indillahil azizil hakim Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yardım yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. Ahkaf suresi 13. ayette ise şöyle buyurmakta. İnnellezine kâlu rabbunallahu thumme istakâmu felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlar var ya onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Zuhruf suresi 68. ayette ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Tebareke ve Teala Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahsenun Ey kullarım bugün size bir korku yoktur ve sizler üzülmeyeceksiniz, hüzünlenmeyeceksiniz de. Bakara suresi 274. ayette ise şöyle buyurulmakta اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık infak eden, hayıra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Gene aynı surenin 262. ayetinde ise şöyle buyurmakta Allahu Teala اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُطْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan ve gönül kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Gene aynı surenin Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyurulmakta. İnnellezine amenu ve amilus salihat ve ekamus salate ve atevuz zekate lehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. İman edip salih amel işleyen, namazı kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Araf suresi 35. ayette şöyle buyurulmakta bu usta dair. Ya beni Adem imma yetiyennekum rusulun minkum yakussune aleykum ayati femen ittaka ve aslaha fela khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ey Adem oğulları size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak, size okuyacak peygamberler gelir de kim sakınır ve ıslah ederse Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Enbiya suresi 103. ayette La yahzunuhumul fezavul ekberu ve tetelakkahumul melâiketu hâzâ yevmukumul lezî kuntum tu'adun buyurulmakta. Allahu Teala mealen buyurmakta ki orada en büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılarlar. İşte bu size vaat edilmiş olan gününüzdür. Nahil suresi 97. ayette şöyle buyurmakta. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe ve lennecziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'melun. Erkek veya kadın her kim mümin olarak salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Fetih suresi 4. ayette ise şöyle bir buyurmakta Allahu Teala هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur, Allah'tır Azze ve Celle. Kardeşlerim, sadık iman sahibi kimselerin görecekleri fayda ve semerelerden 12.si onların dünyada ve ahirette tertemiz bir hayatla nimetlendirilmeleridir. İman sahipleri temiz, değerli ve şerefli bir hayat yaşarlar. Bu hayatta kalp rahatı ve huzuru, gönül rahatlığı ve istikrarı, göğüs genişliği ve açıklığı ve dünya hayatının tertemiz zinetleri vardır. Bu hayatta Allahu Teala'nın onlar için taksim ettiği kanaat denilen bir hazineyle rızıklandırılmışlardır. Onların yüzlerinde mutluluk aydınlığının, temiz bir hayatın ve yaşama zevkinin sebep olduğu nimetlerin sevinci gözükür. Bu temiz hayatta nail oldukları şeyler sadece iman nimetinden yararlanmalarının ve salih amellerinin bir sonucudur. Onlar ahiret yurdunda da dünyadayken yaptıklarının bir neticesi olarak hallerinden memnun bir hayat yaşayacaklardır. Orada ebedi olarak yaşayacak olan kimseler nasıl memnun olmasınlar ki hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin aklına hayaline getiremediği eşi ve benzer olmayan nimetler orada mevcuttur. Bu hususta dair allah Teala şöyle buyurmakta. Az önce okuduğumuz ayeti tekrar etmekte fayda var. Nahil suresi 97. ayet. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun. Erkek veya kadın her kim mümin olarak salih amel işlerse onu mutlaka güzel, tertemiz bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını da elbette yapmakta olduktan en güzeliyle veririz buyuruyor allah Teala. Rahat suresi 28. ayette ise şöyle buyurmakta. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle, Allah'ı anmakla sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla sükunete erer, huzur bulur. Araf suresi 32. ayette ise şöyle buyurulmakta. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya halisaten yevmel kıyameh. Kezalike nufassilul ayati le kavmin De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki onlar dünya hayatında özellikle de kıyamet gününde müminlere aittir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri biz böylece açıklar, tafsilatlandırırız. Hakka suresi 18 ila 24. ayetler arasında ise şöyle buyurmakta Allahu Teala. Yevme izen tuğradûne la tehfâ minkum khâfiye. O gün hesap için huzura alınırsınız ve size ait hiçbir sır da gizli kalmaz. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَ Kitabı sağ tarafından verilen kimseye gelince o der ki alın kitabımı okuyun. İnni zanentu enni mulâgın hesâbiye. Muhakkak ki ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Fehu Fehuve fî uşetir radiye. İşte o hoşnut olacağı bir hayat içerisindedir. Fi cennetin aliye, Utufuhâ dâniye. Yüce cennet içerisinde meyveleri sarkmış halde. Kulu ve şrabu heniyen bima esleftum fil eyyamil haniye. Onlara denilir ki geçmiş günlerde işlediklerinize, iyi amellerinize karşılık sizler afiyetle yiyin için. Allah onlardan yapsın Azze ve Celle bizleri. Gariya suresi 6. ve 7. ayette ise şöyle buyurulmakta. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Tartları ağır gelen kimseye gelince فَهُوَ ف۪ي اُنْشَةَ الرَّادِيَ İşte o hoşnut edici, razı olunan bir hayat, yaşantı içindedir. Muhterem kardeşlerim, sağlık iman sahiplerinin göreceği fayda ve semerelerden 13.sü Allahu Teala onlara galibiyet ve hakimiyet vaat etmiştir. Allahu Teala müminlere ahiretten önce daha dünyadayken zafer, iktidar, galibiyet ve üstünlüğü, korkularını güvene çevireceğini ve onları yeryüzünün halifeleri ve varisleri kılacağını vaat etti ve müjdeledi. Buna dair şunları buyurmaktadır Rabbimiz Tebarek ve Teala Maide suresi 56. ayette. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَاِنَّ حَزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenler dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Hakeza Rum suresi 47. ayette ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin buyuruyor allah Müminlere yardım etmek elbette ki bizim üzerimize bir haktır, bize bir görevdir. Enbiya suresi 105. ayette ise وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ buyurulmakta. Yemin olsun ki zikirden sonra Zebur'da da şöyle yazdık. Yeryüzüne iyi kulların varis olacaktır. Ali İmran suresi 139 ila 141. ayetler arasında ise şöyle buyurulmakta. Ve la tehinu ve la tahsenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmış kimseler iseniz üstün gelecek olan elbette ki sizsiniz. İyyemseskum garhum fakat messel kavme garhum misluh ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nasi ve li'alemallahu allazine amenu ve yettehade minkum şuhada vallahu la yuhibbu zalimin ve liyumahisallahu allazine amenu ve yemhakal kafirin eğer siz bir acıya uğramışsanız Uhud'da, o kavim de işte Bedir'de ona benzeri bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Yani zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şehitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Bir de böylece Allah iman edenleri günahlarından temize çıkartmak, kafirlerde helak etmek ister. Nur suresi 55 ve 56. ayetlerde ise şöyle buyurulmakta. Ve adallahu lladine amenu minkum ve amilus salihat la yastakhlifennahum fil ardi kema istakhlafal istahlifellezine min qablihim ve la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum ve la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yuşrikûne bi şey'a ve men kefere ba'de zâlike fe ulâike humul fasiqun Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda, salih amellerde bulunanlara kendilerinden öncekileri hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini yani İslam'ı kendileri için iktidar yapacağını ve bu geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat et. Çünkü onlar bana ibadet ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl fasık kimselerdir. Ve akimus salate ve atuz zekate ve atiur rasule leallekum turhamun. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki merhamet göresiniz, rahmet olmasınız. Muhammed suresi 7. ayette Allahu Teala çok önemli bir ayet buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu in tensurullah yensurkum ve yutsebbit akdamekum Ey iman edenler, hitap lafzıyla, ey iman edenler eğer siz Allah'a yani Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz, sebatkar kılar. Bu hususla alakalı son olarak Saf suresi 8 ve 9. ayetlerde Allahu Teala'nın buyruğuna bakalım. Buyuruyor ki Allahu Teala yuridun li yutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakka li yuzhirehu aleddîni kullih velev kerhel müşrikûn. Müşrikler istemeseler de Allah dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak ile gönderendir. Evet inşallah önümüzdeki ses kaydında 14. fayda ve semerelerden itibaren devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri hakiki, sadık, samimi iman sahibi kullarından kılsın. Ekulu kavli hâzâ estağfirullahil azîme li ve lekum ve lisairil mü'minîn. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü Ahiru davâna enilhamdülillah.